حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا braćo, mi nastavljamo e, dalje sa, pre, sa predavanjima. E, ako Bog znači, nakon ovo sljedeće predavanje, to će biti završetak. Nakon smo jučer govorili o simptomima i povodima slabljenja imane, nakon toga metodima koje se liječe. I isto tako smo govorili o čovjeku koji se zadnje u džennet kao jednom praktičnom metodu za jačanje imana Danas ćemo se dotaći teme, a to je e, obaveznost e, sređenja džemata i također drugom desu poboda koji bi te trebali biti odnosi unutar jednog džemata. Draga moja braćo, uzvišen Allah Želešanomu putem Kur'ana svoje knjige Poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojim dostim hadisima na naređuje muslimanima da se ujedinjavaju i da se nazanjavaju i da se pridržavaju džemata. I to je jedna od temelja i osnova vjere Islama. Iako bi u ovim kuranskim ajatima i sunatima i hadisma poslanika Muhammeda sallallahu bilo dovoljno da dođe samo naredba, odnosno da dođe samo zabrana, naravno da se pridržavamo džemata, zabrana, da se cijepamo i udaljavamo džemata, Međutim, u Kur'anu i Sunetu je došla zajedno i naredba i zabrana, što ukazuje na važnost, važnost ove stvari o kojoj mi govorimo. Također, islamski učenjaci kada govori šta se misli o džematu, kao što imam šafija, Allah mu se smiluje kultubi, govore da cilj od džemata nije fizičko prisustvanje ili fizičko ujedinjavanje. To znači da su tijela prisutna bez onih značenja koje naređuju Kur'an. Već se naređuje nama džemat da bi se držali Allahove knjige i suneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Shodno poimanju naših ispravnih prethodnika podpomaganje na istini, e, međusobno savjetovanje sabra i sličnim tim značenjima ovo možda dobro se shvati, da ovo znamo, da samo znači nije, nije cilj od džemata, da smo tu, da smo prisutni fizički, već da gajimo ove plemente značenje. I jedan od e, veliki kuranski ajet u suri Al Imran koji govori i koji nam naređuje da se pridržavamo Allahovog užeta i tako kaže tesmu bihablillahi jami'an wa la i vi svi zajedno drže se Allahovog užeta i nemojte se razjednjavati. A dakle, kako vidimo u ovom kuranskom ajdu je došla i naredba da se držimo Allahov Đelšanu užeta, svi mi zajedno i opet je rekao nemojte se razilaziti. Znači možda je bilo dovoljno da samo kaže držite se Allahovog užeta, svi vi zajedno, međutim opet je došla potvrda i nemojte se razilaziti. Kad islamski učenjaci, komentatori govore govore da je Allahu uže Islam ili Kur'an ili džemat, na kraju to je razilaženje, raznovrsnosti i ništa više. I nakon toga Allah Žešanuhu, nakon što me naredi se podržavamo njegovog uža, se nazemljamo, poslije nas na jednu veliku njegovu blagodat prema nama kaže وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا i kad sjetite se vi Allahu i Žešanom blagodati prema vama, kad ste vi bili neprijatelji i nakon toga uzvišen Allah Đelešanu sjedinio vaša srca i vi ste sa njegovom blagodatu postali braći. E, zaista, iako su, znači, ovi kuranski ajete objavljeni Ansarijama, Hazređu i Elsu koji su bili, znači, između sebe neprijatelji, koji su ratovali, Isto tako hoće nas, jer kuranski ajet je u njemu je fi umumi a to je da je njegova oštost, a ne hususu sebe, a ne znači posebnost objave. Jest da su ove Kur'anski ajete po pitanju Ansara, međutim da sve nas važi. I zaista, draga braćo, sa Allahom Đelšanu njemet mi smo poslali braća i nakon što smo bili neprijatelji. I svi mi dobro znamo da su možda bili u džahidijetu. Takvi su odnosi između nas bili. Međutim, sa tom blagodati uzvišenog Allah tabaraka wa ta'ala postali smo braća i isto tako naša srca su I nije to rezultat neki naših razumova, već je to isključivo blagodat gospodara svih svjetova. I zatim isto tako nas posjeća الله تبارك تبارك وتعالى ذلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها i bili ste جهنم ivici džehennemske الله جل شأنه سبحانه Đelešanu i, i sliši njima, znači bili su na, na, na ivici džehennemske vatre eto to su bili nevjernici. I Allah Đelešanu sa vjerovanjem poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam izbavio te džehennemske vatre. I nakon toga uzvišen Allah Đelšanu zapaći ovaj kuranski ajet Kedalike yubejinu Allahu lakum ajatih le'allakum tahtadun I tako vam Allah Đelšanu pojašnjava ajete da bi vi se uputili. I zaista, drago braćo, ovaj kuranski ajet zaslužuje da se o njemu razmišlja, da se o njemu čitaju komentatori, kako bi ga dobro razumeli, jer mislim da se doista na nas dosta e, primjenjuje. Nakon toga poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u vjerodostojnom hadijesu pojašnjava sa kojim je stvarima Allah azza wa zadovoljan, a sa kojim nije zadovoljan. I zaista svi mi težimo da to signemo zadovoljstvo gospodara svih svjetova, jer na koga Allah Žešanu sa kim bude zadovoljan, blago njemu, a na koga se rasvedi Allah subhanahu wa ta'ala zaista nešto teško. Da poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam ti tri stvari sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i rekao je da ga obožavate i da mu načinite sudruga. To je jedna stvar sa kojima je Allah Đelšanu zadovoljan i na kraju svi su mi radi toga stvoljena, a to je ibadet uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i nakon toga rekao da načinimo širk, jer Allah Žešanu neće nikomu prositi širk. Osim naravno kada dođe teube. I nakon toga je pojasnio ono što je znači vezano za nas وَأَنْ تَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا Isti ne, znači stvar koja se nalazi u kuranskom ajetu i poznato je da sunnet je objava gospodara svih svjetova i da odlazi pojašnjenje za Kur'an da se jedno drugo potpunije. I opet kaže, vi se pridržavate Allahovu želšanu užeta, svi zajedno i nemojte se razjedinjavati. Nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava put koji smo mi duži da se predržavamo. Zašto? Zato samo što postoji jedan put koji vodi do gospodara Đelšanu i da njegovo zadovoljstvo do njegovog I kada se desi da se raziđemo u tim putevima i također u pravcima, onda je to velika opasnost. Jer je Allah naredio i rekao je da je to njegov put, koja nahada sirati mustaqima i zaista je ovo moj put koji je takim ispravan فَتَّبِعُوهُ i vi ga slijedite. وَلَا تَتَّبِعُ subul i nemoj da slijedite mnoštvo puta. Znači, jedan je put koji vodi Allahu Đelešanu, nam je naređeno da ga mi slijedimo i naravno da u džamatu to nalazimo. I tako je obavestio da ima mnoštvo puteva ne koji vodi Allahu Đelešanu, nego koji vodi šeitan i koji vodi razilaženju i zabranije nam da to slijedimo, jer ako budemo to slijedili, to će nas redjelinjeti od Allaha Đelešanu. وَلَا تَتَبِوا سُبُلَ فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ I nemoj da slijedite te puteve ili bolje rečeno straputice jer će vas razjediniti od Allahovog Đelešanu puta Daliku asakum bihi la'allakum tattakun i to me Allah Đelešanu oporučio kako bi se bojali. To je, drago braćo, oporuka Allaha subhanahu wa ta'ala da slijedimo njegov ispravni put i da ne slijedimo puteve ili strankuce koje nas odvesti od ovog puta Allaha Đelešanu i to je oporuka koju smo mi dužni da se pridržavamo i da je ispunimo. Isto tako plemeniti Sahab Abdullah ibn Mesud pojašnjava ovaj kuranski ajet, pa kaže, o ljudi, alejkum bi ta'ava O ljudi, pridržavate se džemata i pokornosti, jer je to Allahovo uže koje je on naredio da se sredi. I nakon toga rekao je vrlo lijepe riječi. A svima vama je dobro poznato mjesto Abdullah ibn Mas'uda među drugom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi i njegov odnosa prema Kur'anu i njegovog razumijevanja i njegove škole u fiku. Da je rekao i ono što vi mrzite u džematu je bolje ono što vi smatrate lijepim u razjedinjavanju. Ako nešto ima u džematu da je ružno, to je sigurno bolje od onoga što mi smatramo da je lijepo, međutim razvjetnjavanje. Jer šetan Allah ga prokleo. Juzejin znači uljepšava ljudima njihova djela. A tako neko možda smatra ođenjeno djelo da je lijepo van džemata. Međutim, određeno djelo možda mrzi i to van džemata, međutim, Abdullah ibn Mesud kaže nama svima i ono što mrziš u džematu je bolje od onoga što smatraš da je lijepo van džemata. Isto tako ovaj plemeniti sahabija prene od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem hadis koji pojašnjava ajet koji su rekli va ena hada sirati mustaqiman i da je ovo moj ispravni put pa kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nacrtao jednu liniju. Vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam koristio lažite metode u odvoji svojih drugova. Pa ima nacrtao liniju i rekao to je put. To je ta ispravni put. Anam الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أنام الرجال مناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة I pozivam i nakon toga je pročitao prethodno spomenuti ajet. Znači, nas je taurinio i pojasnio da je to sirat mustakim, a sa njegove lijeve i desne strane nasito je mnoštvo puteva i rekao na svakom putu stoji šeta koji poziva. Nije, rekao čemu poziva. A sigurno svi mi možemo samo da zamislimo čemu poziva ta šeta prokleti. Nije, sigurno ne poziva niti džamatu, niti pokornosti. Već poziva pokornosti samom sebi i poziva njegovom da se pridržavamo džemata, pa kaže Alekum bi džemati va i jakum furqa. I vi se pridržavate džemata i pazite se razjedinjenja. Pa je pojasnio jedan vrlo lijep primjer pa rekao da je šetan sa jednim osobom. Znači od nas treba znati kada je sam šetan i sa njim. Ali rekao da je šetan od dvojice udaljen. Zatim je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam rekao lijepe riječi Men arade buhbuhata dženne A onaj koji bude želio da bude u sredini dženata, ono što je najbolje, neka se drži džemata. Vi se državajte džemata i nemojte se razjedinjavati i šetan se jednim, a od i je dalje pa sigurno da proće još dalje i da još dalje i tako. A onaj koji bude želio da bude u sredini džaneta, neka se drži I subhanallah, kada islamski učenjaci govori o ovim i sličnim hadisima, pa kažu kad je naređeno nama muslimanima, kada idemo na put da imamo svoga emira, a kako je to stanje za jedan džemat? Ako nam je nađenju kad idemo kao putis, da moramo imati džemat, da moramo imati emira, pa za ne moramo imati emira svoj džemat kada svoje nas skupina. I nakon isto tako poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam jednu vrlo lijepu činjenicu i jednu lijepu blagodat što se tiče džemata, pa je rekao i mislim da ovdje niko od nas tam hadis da mu nije A to da je Allahova ruka onako kako priliči njemu da wa ta'ala da je sa I kada komentatori pojašnjavaju ovaj premeniti hadis kažu da Allahovu džešanu je, to znači prisutnost Allaha šanu sa njegovim rodovima onako kako njegov priliči, se dijeli na dvije stvari, a to je uopštena i neka specifična ili posebno prisustvo onako kako njemu priliči. Allah sa svim onim koji vjeruje. Allah Đelešanu pomaga svih koji vjeruju. To je ona uošteno prisustvo Allaha Đelešanu. Međutim, ima posebno i specifično, a to je baš u ovom kuranskom ajetu. A to je da je Allahova Đelešanu ruka onako kako priči njemu sa džematom. I možemo da zamislimo taj jedan džemat sa kojim vodi Allahova u ruka i kakav će u njemu biti beričet i kakav će u njemu biti hajr. I zaista je to velega blagodat i zato trebamo trežiti džematu. I isto tako, ako želimo džennet i to njegov središnji dio, onda se trebamo podržavati džemata i onda isto tako poslanik Muhammed sallallahu sallam u nastavku hadisa pojasnio isto tako jednu vrlo važnu činjenicu pa rekao da je šeitama mofarek i džema jerkud. I na arabskom jeziku jerkud znači da trči, da pleši, da oko nekoga non stop što bi značilo da onaj koji ostavi džemat, da je stanje šetana tako sa njim. Da je nešto oko njega. I ne da samo normalno hoda. I da ga na normalan način objeđuje, ne jehud, trči, poskakuje, objeđuje ga. U ga objeđuje? Da je dalje nastavi u tom ostavljanju džemata i da se pridržava džamata. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisu kaže da je Allahova želešano milost sa džematom, a da je sa razilaženjem njegov azabu. Allahova Đelešanu milost jedan veliki i plemeniti cilj kojeg mi želimo svi da ostvarimo. I jedan od tih ciljeva i sredstava je svakako džemat ako želimo da Allahova Đelešanu milost se spusti nama, mi trebamo da se podržavamo džemata. A koliko želimo da ne do Allah budemo u azabu, onda možemo da ostavimo džemat. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u jednom vrlo upečatljivom primjeru nam je naveo pa je rekao kada su znači izišli određeni njegovi drugovi sa poslanikom Muhammedu sallallahu alaihi sallam jednom putovanju i kada su osjeli u jednim klancima i kada su je raštrkali, kada im je vidio to poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam nije ostavio takve. Već je potrudio da ih poduči pa im je rekao zaista ta vaša rastrkanost je o i kaže kasnije, kad je to rekao poslanik Muhammed sallallahu alaihi toliko bi se zbijali drugovi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi da bi, kaže, jedan određeni dio pokrivača mogao se pokriti. I to je stvar kada su na putovanju. A šta je onda stvar u određenim situacijama i naravno kada živimo u tom burbetu i u sredini gdje je zaista džemat jedna obaveza. Ovi drugovi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam su sa najboljim stvorenjem, sa najboljim ogajateljem i na jednom putovanju ovako je rekao to poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam pa šta da kažemo mi za nas kada živimo u gurbetu i vremenskom i prostornom. Zar nam nije obaveza da tražimo Allahu Đelešanu milost i da njegova ruka bude sa nama i da uđemo u sredinu dženeta kroz džemat. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji je vrlo lijepo primjer e, pojasnio je šta radi vuk ili da kažemo nekada u, u ljudskom obliku sa onom ovcom koja se odvoji od stada. Pa ovdje znači jedna simbolika gdje ima pastir, gdje ima stado i gdje ima buk i gdje ima jedna ovako ovca koja se otrgni od toga stada. Pa kaže zaista šetan jede dovaca ovcu koja je koja je znači udeljena toga džemata. I sigurno da smo mi ovaj primjer poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nažalost i vidimo. I da to u stvarnosti vidimo. Kada se neko odvoji od džemata i kada se prepusti samom sebi i svojoj strasti i prokletom šeitanu, zaista ga pojede taj vuk. Međutim, na jedan ovako lijep način, iako on tu fizički prisutan, iako je njegovo meso prisutno, međutim, pojemo je možda njegov iman, i da Allah možda na nekad islam njegov, ili njegov bogobojaznost, i on živ, hodi, međutim on je mrtav. Mrtav je u pojmanju islama jer je život sliđenje Kur'ana i suneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi shodno razumu i poimanju ispravnih prethodnika. Isto tako pojasnio poslanik Muhammed sallallahu šta riječi prsa mu'mina i one stvari koje se nađu kod njega, ako boda bit će mu prsa čista od svih bolesti koji su, koji su na, svakako najviše i najopasniji širk i novotarije, pa kaže trije stvari ne proizvode mržnju u prsima mu'mina. Pa rekao da je to iskren rad za Allaha subhanahu wa ta'ala sa savjetovanje oni koji su nama prepostavljeni i pridržavanja džemata Islama. Juče smo Marko spomenuli da je jedan od pokazatelja slabog imana da osjećamo tjeskobu prsima, da smo mrzovodni, da postupke ljudi oko sebe ne možemo da prihvatimo. I ako to imamo, evo je ovo lijeka poslanika Muhammeda sallallahu alaihi i to lijek koji je najbolji i koji ne zahtjeva niti novac, niti ništa, već samo luzumu džamati muslimin, a to je da se podržavamo džamata muslimana. Nakon toga poslanik Muhammed sallallahu pojašnjava šta je gospoda svih svjetova naredio Jahje alaihi a nakon toga što je pojasnio poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi pa rekao, ja vama naređujem, obraća se svojim drugovima, a isto tako nadal. ja vam naređujem ono što je naredio meni gospodar svih svjetova. Da slušate, da se pokoravate, da vodite džihad, da činite hijžu i da se podržavate žemate. Kada se govori o slušanju, ne misli se o slušanju da uđe nuho, nego se misli slušanje koje podrazumijeva pokoravanje. <clears throat> I to ono što je naredio Allah Đelešanu poslaniku, poslanik je naredio nam. I ovdje se ne radi o da to mustahab i hoću neću, već je stvar došla a murukum bima amarani rabbi i ja vam naređujem ono što je naredio meni moj gospodar. A to je da slušate, da se pokoravate, da činite džihad, da se iselite na Allahom Đelšanu putu i da se pridržavate džemata. Isto tako u jednom drugom hadisu od Hudejfe i Bemana kad pisao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi da li će nakon dobra koji se nalazi u vrijeme poslanika i, i, i, koja je došla poslije njega, da li će poslije neće doći zlo, pa je rekao da će doći zlo, pa da li će poslije toga doći da, hajde, rekao da će doći, pa nakon toga što će biti, rekao je, da će biti ljudi koji će pozivati sa džehennemskim vratom koji se odazovu ući u njenu. I nakon toga je ga pitao Lefe, jer je on imao običaj ovaj plemeti sahab da pita poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem za zlo. Jer kaže, ljudi su ga pitali za dobro, ja sam pitao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem za zlo, kako bi se njega sačuvao, on mu je rekao, drži se <clears throat> džemata muslimana i imana u imama koji to bude vrijeme, ako, a rekao mu je ako ne budu imali džemata i ne budu imali imama, rekao, ostavi sve te sekte, sve te zablude i drži se, znači imana, i drži se, e, pridržavaj se u takvoj mjeri kao da se uzme, znači da se odvojiš od tih svi sekti i da se odvojiš od njih i da se čustvo drži za svoj iman. Isto tako poslanik Muhammed sallallahu alaihi u jednom e, veoma lijepom primjeru naveo do koje se mjere išlo Znači, do koje mjeri poslanik sallallahu alaihi sallam nije trpio razilaženje među svojim drugovima, pa prenosi Abdullah ibn Mes'ud, da je se zajedno sa drugim drugom poslanikom Muhammeda sallallahu alaihi sallam razišao oko čitanja određenog kuranskog ajeta, iako su obodvojca bili u pravu. Znači, u znači je poznato, ima znači više ispravni mutavatir radite za Kur'an pa se razišli oko čitanja Kur'ana. A ovo dvojica su bili ispravni. Pa ga uzeo Abdullah ibn Mesud, ovog čovjeka, ovog svoga prijatelja, i odluku poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam da im presudi. Pa im je rekao, ovo dvojica ste, vas dvojica muhsin, ono znači vi ste ovo dvojica u pravu, međutim nemoj da se razilazite jer se razišli oni prije vas, pa su propali. Znači vidimo koliko ima samo ibreta u jednom kuranskom ajetu. Dva se čovjeka razišla u čitanju Kur'ana, a obo dvojca su u pravu. A šta bi bilo kad se razidimo, a nismo u pravu? I kad se razidimo u osnovama vjere, ili kad se razidimo znamo ko je u pravu, a ko nije u pravu? I poslanik Muhammed sallallahu i šta uradio Vladimir Mesud? uzeo ga za ruku i ošao poslaniku Muhammedu sallallahu Nije se sa njim tu rašistavao da mu on pojasni je u pravu, ko nije. I mene je podučio ovako, poslanik tebe nije podučio, nego ošao je kod vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi ve je znao gdje će naći odgovor. I poslanik sallallahu ono o čemu su pravu je podržao, pa rekao, dvojica ste u pravu, jer je on lično podučio tim kirajatima, međutim upozorio da se ne razilaze, je u razilaženju propast. Isto tako prenosi plemeni sahab i najuzvišeniji i najljepši ibadeta. Učimo Koran i razidjemo se oko poimanja određenog koranskog ajeta, kada je poslani sallallahu alaihi sallam, učite došu vaša srca sjedinjena. Učenju Korana u poimanju njihovo značenje. Međutim, kada se razidjete ustanite od toga. Ibadet, i to je jedan od ibadeta, učimo ga, naše srca su sjedinjena. Međutim, ako se raziđemo oko značenja toga Korana kaj je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam ustane, ostane taj ibadet. Jer je opasnost u razilaženju. Jer je opasnost i propadanje. Isto tako znači, poslanik Muhammed sallallahu alaihi na koji je način reagirao kada bi nalazio sve drugo da se raspravi. Pa tako čuo da se njegovi drugovi rasprave u kaderu, pa izašao, pa kako kažu njegovi drugi koji prenosi hadis, da je se vidjela mržnja poslanika sallallahu alaihi wasallam prema tome. Ili kao da mu je se roman istresao u lice, znači sve njegovo crvenilo, a i mene kao Da li vam je to naređeno? Da li vam je to naređeno da se raspravljate oko Allahu kadara ili u drugom hadisu oko ajeta? Da li sam ja izaslan vama sa tim da se raspravljate o kadaru? I rekao ime, nemoj da se raspravljati su propali oni prije vas koji se raspali. I rekao ime, azim tu ali tri puta im je to ponovio, znači ja sam ozbiljan i ja uzimam od vas obavezu i obećanje da se tome više nećete vratiti. Da su vam neko kadara oko određenih koranskih ajeta, to nije tolerirao poslanik Muhammed sallallahu A da bi danas tolerirao se cijepaju džemati, da se razilazi oko velikih stvari, Isto tako nama muslimanima je zabranjeno da slijedimo i da se i da, da ličimo nevjednicima oštro. Međutim, isto tako nam je zabranjeno da ličimo njima u njihovom razjedinjenju, pa je tako došlo niz kuranske ajeta koji to zabranju. Iako znači zabranju da ne budemo kao mušici, isto ti kuranski ajet u sebi sadrže da ne budemo razjedinjeni kao oni, a pa kaže Allah za وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّكُوا وَاخْتَلَفُوا I nemojte da budete kao oni koji se podijeli, pocijepali, razjedinili. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ I nemojte da budete kao oni koji se pocijepali, razišli, nakon što su im došli određeni kuranski ajeti i njima pripada bolni azab. Pažnja, patnja. Zaista, drago moja braćo, razilaženje, može doći cijepanje i prija dolaska kuranskih ajeta ili pojašnjenja ili upute, međutim, na dosta mjesta u Koranu se tako govori nakon što su im na bejinat. I subhanallah, kao da se to u stvarnosti našo ostvari. Može se nekako ujedinimo, sjedinimo, dok smo još novi, dok još nismo možda upoznati dobro sa vjerom, međutim kada nam dođu dokazi, onda se razjedinimo. Isto tako nam je zabranjeno, vada te punu minel mušrikin i nemojte biti od idolopoklonika mušrika, minel radine fere kodinu vakan šija, oni koji se podijeli, koji su bili e, sekte, kulu bima ledejim ferihum. I svaka ta sekta kojima zabranjeno budemo, oni su zadovoljni sa onim što je sa njim. Ima nešto, razjedinio se, misli da je to dobro i u radu sam sa tim, a to uopšte nije haksan. I nama je zabrano da budemo kao mušici koji se radinili na sekte i svaka ta sekta od njega je zadovoljna sa onim šta je sa njom. dopušta i vrijeme, da spomenu samo dvije stvari, to da je Allah subhanahu wa ta'ala e, učinio da je poslanik sallallahu nema ništa sa razilaženjem, sa sektama i sa mušicima i rekao me inna ladine faraku dinahum wa kanu šija lesta minu fi oni koji se podijeli na svojoj vjeri i koji su bile sekte ti nema sa meni nikakve veze da možemo reći da poslanik Mohamed sallallahu alaihi nema ništa sa onim isto koji se podijeli od muslimana? Da li poslanik Mohamed sallallahu ve sellem se odlikao od onoga koji se podijelio od muslimana? To ostaći šalama razmislite. Isto tako vasijet uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala svim njegovim poslanicima šera lekum min dini, Allah Žešanu propisao od vjeri ma vasa i nuha, ono što je poručio Nuhu a.s. Valadi uhajna ilik i ono što smo objavili tebi, pa osajna bi Ibrahime va Musa va Isa i ono što smo oporučili Ibrahimu va Musu va Isu i sada kaže dalje poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e, Allah za vađel ovaj pojašnjava šta je to vasijet koji je propisao i rekao da je to od vjeri, mine din, i to što je propisao Nuh alaihi sallam i što je propisao našom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, i Ibrahimu i Musa i Isa, odnosno uli azmine rusu uli azm od poslanika, kako kažu da je to znači, kuranska je dokaz za to, enakimu din, i kametu din je ono da se uradi i učini sve što nam je naređeno i da se kolimo ono što nam je zabranjeno. Ovdje prvo pravu vjeru ispovjedajte, može se možda i tako prihvatiti, ali to širi pojem. I što kažeš i kamu sada, zna se što se podrazumijeva da obaviš izbrano sama od radnog izlaska do abdesa i tako dalje, i tako i, i kametu din da se uradi ono što je naredio Allah Žešan njegov poslanje, da se klonimo ono što su zabranili. Vada te ferreku fi i nemoj da se podvajate i cijepate u toj vjeri. Ako voda, mi ćemo se dotaći kasnije drugi stvari koji su isto naslanje na ovo e, po pitanju odnosa unutra džemata. Rezime ovo što smo znači čuli, da je cilj džemata ne fizičko sastanje, već sastanje radi ispovjedanje vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala kroz Koran i sunnet i shodno razumijevanju e, ispravi njegovih predvodnika u kojoj ćemo se potpomagati, u kojoj ćemo drugi prepoživati sabr i istinu. I isto tako smo vidjeli da iz koranske ajeta koja nam leđuju državamo džemate, i koja zabranju da se cijepamo i podijelimo isto tako niz e, hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja molim uzvišenog Allaha sa njegovim lijepim imenima i njegovim uzvišenim osobinama da pridržavamo se ovih kuranskih ajeta i hadisa i da se ako voda one e, obećanja poslanika Muhammeda sallallahu njegovog gospodara od milosti Allahove Žešanu se sa džematom da uđemo u džernet nego da se to obistini u nama. لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي